Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 17-ն է, տարվա 137-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 352 թվականին Լիբերեոսը դառնում է Հռոմի պապ։ 1639 թվականին Իրաքի սահմանագլխին գտնվող Զեհաբ կամ Զոհաբ գյուղի մոտ Թուրքիայի եւ Պարսկաստանի միջև կնքվում է հաշտության պայմանագիր, որով ավարտվում են թուրք-պարսկական երկարատև պատերազմները։ 1642 թվականին հիմնվեց կանադական Մոնրեալ քաղաքը։ 1718 թվականին անգլիացի իրավաբան Ջեյմս Պակլը արտոնագրեց աշխարհում առաջին գնդացիրը։ 1814 թվականին կարճ ժամանակով անկախացած Նորվեգիայում ընդունվում է ներկայումս գործող սահմանադրությունը։ 1858 թվականի Մատթեոս Ա Կոստանդնուպոլսեցին ընտրվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս։ 1890 թվականին Հռոմում տեղի ունեցավ Պիետրո Մասկանի Գեղճկական ասպետություն օպերայի պրեմիերան։ 1916 թվականին Մեծ Բրիտանիան առաջին պետությունը դարձավ, որն անցավ ամառային ժամանակի։ 1978 թվականին Շվեյցարիայում Չարլի Չապլինի մարմինը երկրորդ անգամ հուղարկավորեցին մոտ 2 մետր հաստությամբ բետոնի տակ։ Այսօրը ծնվել է 1895 թվականին հայ զինվորական գործիչ Գվարդիայի գնդապետ ու դիվիզիայի հրամանատար Սմբատ Դանիելյանը 1899 թվականին ազգությամբ հայ ֆրանսիացի բնախույս առաջին կին օվկիանոսագետ Անիտա Կոնտին 1904 թվականին ֆրանսիացի թատրոնի եւ կինոյի հայտնի դերասան պատվավոր լեգիոնի շքանշանակիր Ժան Գաբեն 1917 թվականին խորթայի միության հերոս գվարդիայի կապիտան Անդրանիկ Մանուկյանը 1946 թվականին ռուս քաղաքական եւ պետական գործիչ իրավապաշտպան Գալինա Ստարավոյտովան 1979 թվականին հայ արձակագիր հրապարակախոս Արմեն Օհանյանը Այսօր մայիսի 17-ն է, տարվա ավարտին մնաց 228 օր։